удвох із лордом йому в мішку надто жарко. Нансен спав, очі в нього були заплющені, а густа пара з носа осідала інеєм на чохлі мішка. Я знову глянув на компас. Сумнівів не було. Стрілка відхилилась на 20 градусів. Стало холодно і млосно водночас. Я заліз до мішка і став наслухати. Потім виліз і виструмив голову з дверей суцільна пітьма, жодної зірки. У другому наметі так само зрідка перегарикувалися пси. Я подумав, що недаремно мене з самого вечора мордували злі перечуття зовсім недаремно. Я зашнурував двері і сховав ноги в мішок. Ліхтар на підпорі ледь помітно погойдується, блимає і чадить. Подвійний надувний намет, вочевидь, обертається кругом підпори а крига мов би, дихає і ворушиться вгору вниз. Щось подібне вже переживали. Все свідчить за те, що ми знову опинились на айсбергу. Не маю сміливості навіть побудити товаришів. 5 червня. Я не відразу збагнув, що мене так нагло розбудило. Макмілан іще спав, було задушно, бо він затулив головою отвір мішка. Мене охопила паніка. Я почав безладно шукати отвору і не міг знайти. Макмілан прокинувся і його теж охопив жах. Мене стямно лапали руками, але скрізь була тільки слизька оленяча шерсть, скуйовджена й мокра від нашого дихання. Я відчував, що серце ось ось лопне, розірветься на шматки, і я помру. Почав бити Макмілана куди попало. Він теж відбивався і стусав мене колінно в живіт. Інстинктивний страх смерті перетворився у сліпе озлоблення. Від браку повітря та жаху в мене паморочилося в голові. Не знаю, чим би скінчилося те наше панічне вовтузіння у бридкому мішку якби Макмілан чисто випадково не шугнув головою в отвір. Ми повилазили і спритно стали рачки ніс у ніс, ладні в будь-яку мить кинутися один на одного. Макмілан либив обличчям до ліхтаря, з його очей бігли безсилі сльози, а пара з роззявленого рота сапала в грудкуватий зернистий сніг. Макмілан перший отямився і спробував усміхнутись, присоромлено відвівши погляд у бік. Але то було не так просто. Я теж отямився тільки тоді, коли від снігу в руки позаходили зашпори. Підвівся і лапнув себе по заслиненій бороді. Він теж підвівся і тільки розвів руками. Чортівня якась. Ніколи б не подумав. Голос у Макміллана – був засапаний і тримкий. Я дістав з мішка наші рукавиці, що їх під час вовтузіння затоптали на саме дно. На дні мішка за ніч наросло дві лопати паморозі, і нам ставало бридко від однієї думки про те, що доведеться знову залазити досередини. Макмілан сказав, треба витрусити, і вивернув мішок. Ми почали оббивати паморозь але мокра шерсть ураз обмерзла і стала казначим. У таких мішках не можна засупонюватись навіть у найбільший мороз. Годинник показував пів на п'яту ранку. Макмілан заліз у вивернений мішок, а я почав топтатися і вимахувати руками. Крайній мішок здався мені дуже тонким. Я підійшов і нахилився. Там лежав хтось один. Було чути якусь молитву чи тише голосіння. Я зняв ліхтар з опори і присвітив. У розпірку виглядала широка облуплена ніздря. Лордом Бо спав між кусам. Нансен, певно, пішов годувати собак, бо крізь пориви ранкового стоку чулося радісне скавуління. Так собаки скавулять лише до людей. Африканцеві теж сняться кошмари, подумав я. Та з мішка пролунав цілком свідомий голос. Ви не спите, Раймоне? З несподіванки я мало не впустив ліхтар, бо був абсолютно певний, що лорд спить. Ви нічого не чуєте? запитав він.